svjetlost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim. U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara bića svakog od njih. I neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete. I neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobožcu. To je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi. Osim oni koji se poslije toga pokaju i poprave, jer je Allah prašta i samilostan je a oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci. Potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to četiri puta da zaista govori istinu. A peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo ako laži. A ona će kazne biti pošteđena ako se četiri puta Allahom zakone da on doista laži a peti put da je stigne Allahova sržba ako on govori istinu. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mu udar nije. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto? Čim se to čuli? Nisu vjernici vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli ovo je očita potvora. Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli, a pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili, kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali. Vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste? Čim ste to čuli, rekli? ne je nam da o tome govorimo, hvalje neka si ti, to je velika potvora. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici. I Allah vam propise objašnjava, Allah sve zna i mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. Onoga ako bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, Allah prašta i samilostan je? Oni koji objede čestite bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu, njih čeka patnja nesnosna na dan kada protiv njih budu usvjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. Tog dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite to vam je bolje, poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne vratite se, vi se vratite, bolje vam je. Allah zna ono što radite. Nije vam grije da ulazite u nenastavnjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše. Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah uistinu zna što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje i neka vela svoja spuste na grudi svoje neka ukrase svoje ne pokazuju drugima. To mogu samo muževima svojim ili očevima svojim ili očevima muževa svojih ili sinovima svojim ili sinovima muževa svojih ili braći svojoj ili sinovima braće svoje ili sinovima sestara svojih ili prijateljicama svojim ili robinjama svojim ili muškarcima kojima nisu potrebne žene ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju i svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje ako su siromašni Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašim koji žele da se otkupe, ako su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao i ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele da budu učestite da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima milosti biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, ni istočnim, ni zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne, sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće, Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna. U džamijama koje se voljom njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i naveče. Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi imao dobrote svoje i više dao. Allah daje kome hoće bez računa. A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe. A zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna i on će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava. Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci sve tmine jedne iznad drugih. Prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice šire krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti. Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne na drugima gomila? Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada. On s neba iz oblaka veličine brda spušta grad pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi, bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. On čini da noć i dan na izmjenice nastupaju i u tome je doista pouka za one koji pamet imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet hode na četiri. Allah stvara što hoće jer Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. A licemjeri govore, mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću, nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu, da im on presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna ili sumnjaju ili strahuju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti, ni jedno, nego žele da drugima nepravdu učine. Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakljetom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinite se, zna se što se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako ne htjednete, on je dužan da radi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Allah obećava da će one među vama, koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti kao što je postavio namjesnicima one prije njih i da će im za cijelo vjeru njihovu čvrstiti onu koju im on želi i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. A vi molitvu obavljajte i zeka dajte i poslaniku poslušni budite, da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Njihovo boravište bit će vatra, a ona je zaista grozno prebivalište. O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraše dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i oni koji još nisu polno zreli. Prije jutarnje molitve i kada u podne odložite odjeću svoju, i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grije, da vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traži dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mudar je. A starim ženama koje ne žude više za udajom, nije grije da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu kreposne. Allah sve čuje i zna. Nije grije slijepcu, niti je grije hromu, niti je grije bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama stričeva vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u oni čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg, nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise da biste se opametili. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete, Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allah ovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu u njemu vratili. Allah sve dobro zna.